Քաղաքագետ Սուրեն Սուրենյանցն այն կարծիքին է, որ Լավրովն անկեղծ չէ, երբ ռուսական առաջարկների ճիրականացման պատասխանատվությունը դնում է Հայաստանի վրա։ Եթե ուկրաինական պատերազմի հետևանքով Մոսկվայի կարողությունները սահմանափակված չլինեին, Ռուսաստանը Հայաստանի կարծիքը չեր էլ հարցնի ու Բաքվի նկատմամբ ճնշման կամ նրա հետ առևտրի միջոցով կհասներ իր օրակարգի իրացմանը, ասում է։ Իհարկե, ես չեմ ուզում Հայաստանի իշխանության պատասխանատվությունը ամբողջապես զրոյացնեմ, կպնդեմ, որ Հայաստանի իշխանությունը ցավոք սրտի չունի օրակարգ վարք, ինչի պատճառով հաճախ հայտնվում է ճակերտավոր մեղադրյալի կարգավիճակում։ Արևմուտքից են երբեմն դժգոհություններ լսում Հայաստանի ասեին, ինչպես Բլինքենը արեց շապատներ առաջ եւ Փաշինյանը համաձայնություններ տվել ռուսական առաջարկներին։ Հիմա լսում ենք Ռուսաստանից մեղադրանք հնչող Հայաստանի ասեին, բայց ընդհանուր տպավորությունը այնուամենայնիվ այն է, որ այս պահին Մոսկվային չի հաջողվում Բաքվի հետ կոնսենսուսի գալ ռուսական առաջարկների մասով, կամ որ հիմնական խնդիրն է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակ քննարկումը հետաձգելու հարցում, եւ նա փորձում է մեղավոր նշանակել Հայաստանին։ Քաղաքագետ Սուրեն Սարգսյանի կարծիքով հայ-ադրբեջանական բանակցություններն ընթանում են Արցախը հանձնելու տեխնիկական հարցերի շուրջ եւ Լավրովի ասացի մեջ որևէ նորություն չկա։ Լավրովն ասել է մի բան, որի մասին քաղաքագիտականները, ինչու՞ չէ, նաև քաղաքական եւ հասարակական շրջանակները Հայաստանի խոսում են վերջին 1-2 տարիների ընթացքում։ Իրար անցում առաջացել է ազապես նրա համար, որովհետեւ նման մակարդակի նման գործչի մակարդակով վարված հայտարարությունը ուղղակիորեն ֆիքսում է այն, ինչ որ որոշ շրջանակներ Հայաստանում բավական երկար ժամանակ ասում Սերգեյ Լավրովն անդրադարձել է Ալմաաթայի հրճակագրին եւ պնդել, թե երբ բոլոր կողմերը հավանություն են տալիս դրան, առանց որևէ վերապահման, Կարգավիճակի հարցը ինքնաբերաբար դուրս է մնում օրակարգից։ Այս փաստաթղթի ստորագրումից հետո, երբ հայկական կողմը մեզ ասում է թող Ռուսաստանը պաշտպանի Ղարաբաղի Կարգավիճակի հարցով իր առաջարկները, դա փոքրինչ այլ օպերայից է։ Բանակցություններ վարելու հետ կապ չունի, ասել է Լավրովը։ Այստեղ սակայն այլ հարցեր են առաջանում։ Արցախի հանրապետության արտգործնախարարի պաշտոնակատար Դավիթ Բաբայան Սարգսյանն իր հարցազրույցներից մեկում ասում է, որ Ալմաթայի հրճակագրի ստորագրման պահին Արցախը չի եղել Ադրբեջանի կազմում։ Քաղաքական վերլուծաբան Վահրամ Աթանեսյանը Facebook-յան գրառմամբ հարց է ուղղում Սերգեյ Լավրովին։ Ալմաթիի հրճակագիրը ինչ կապ ունի Լեռնային Ղարաբաղի ղարքավիճակի հետ, չէ որ դրան երկու լայնածավալ պատերազմ է հաջորդել, եւ եթե առաջինը միջազգայինորեն չի լեգիտիմացրել ԼՂՀ անկախությունը, երկրորդն ինչպես կարող է ապալեգիտիմացնել ԼՂՀ սուբյեկտությունը, մանավանդ որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ, որ ստորագրել է նաեւ ՌԴ նախագահը, այդ սուբյեկտությունը ճանաչվում եւ հարգվում է, թե ձեր մտադրությունն այն է, որ Ալմաթիի հրճակագրին հղումը կարող է պոստխորհրդային բոլոր հակամարտությունների կարգավորման համար մոդելային նախադեպային պահին իրավական հիմք դիտվել։ Սուրեն Սուրենյանցը տեսականորեն ճիշտ է համարում այդ կարծիքը եւ համաձայն է դրա հետ։ Ալմաթայի երճակագրից հետո շատ ջրեր են իսկապես հոսել։ Այդ Ալմաթայի երճակագիրը կար, չէ, որ բոլոր համանախագահները, այդ թվում նաև Ռուսաստանը քննարկում էին Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Եթե ամեն ինչ այդպես կանխորոշված էր Ալմաթայի հռչակագրով, ուրեմն քննարկելու խնդիր էլ չկար։ Հետևաբար տեսականորեն ճիշտ են այդ քաղաքագետները, որը այդ թեզը շրջանառել է, իհարկե այդ մարդիկ ճիշտ են, ես էլ եմ այդպես կարծում։ Բայց ամբողջ խնդիրն ըստ Սուրենյանցի այն է, որ մենք մեր պնդումներում ճիշտ ենք, բայց ճշմարտություններ ասելով մենք մեկ այլ ճշմարտություն ենք փորձում չնկատելու տալ։ Ցավոք սրտի Լեռնային Ղարաբաղի անկախության հարցում Հայաստանի միավորման հարցում Հայաստանի Հանրապետությունը չունի դաշնակիցներ։ Ոչ հյուսիսում, ոչ արևմուտքում, ոչ արևելքում։ Միանշանակ այո, եւ եթե այսօր մի շարք արևմտամետներ օրինակ Հայաստանում երեսով են տալիս Լավրովի ասածները, նույն հաջողությամբ դուք էլ ես էլ հիմա շատ հեշտությամբ կարող ենք արևմտյան որևէ հայտարարություն կամ քաղաքական գործի խոսք նայել, այնտեղ չկա որևէ խոսք անկախության հերանեկարի կամ ճանաչման հնարավորության մասին Այո, անկախ Ադրբեջանի կազմում Լեռնային Ղարաբաղը չի եղել, բայց ժամանակները փոխվել են եւ Ադրբեջանը արդեն ուժեղի դիրքերի ցանկացած փաստաթուղթ մեկնաբանելու է իր շահերի դիրույթում, ասում է Սուրեն Սարգսյանը։ Իսկ մեր դիվանագիտությունը ջանք պիտի գործադրի հայկական շահերի տեսանկյունից ներկայացնելու դրանք։ Ցանկացած իրավական փաստաթուղթ, ցանկացած իրավական ակտ հնարավորություն է ընձեռնում մեկնաբանություններ տալու ամենատարբեր ձևերի։ Մոտեցումը շատ հստակ է եւ բնական է, որ Ադրբեջանը մեկնաբանելու է ցանկացած տեսակի փաստաթուղթ իր օգտին կամ նոր ձևավորված իրողությունների տրամաբանության ներքո։ Հիմա որքան էլ մենք պնդենք, որ Արցախի ժողովուրդը ունի ինքնորոշման իրավունք, դա մեծ հաշվով Ադրբեջանի համար ընդունելի չի լինելու, ճիշտ է։ Իսկ մեր իշխանություններն չեն խոսում ազգի ինքնորոշման իրավունքից, հասկանում եք, այսինքն եթե բանավեճ կար, թե Արցախը իրավական առումով ճիշտ ճանապարհով է գնացել, թե սխալ ճանապարհով որոշման իրավունքի կիրառման տեսանկյունից, այսինքն 30 տարի բանավեճը կար։ Հիմա մենք ինքներս չենք խոսում ազգերի ինքնորոշման իրավունքի վերաբերյալ, որպես Արցախի հակամարտության կարգավորման հիմք կամ դրա հիմքում ընկած, այսպես ասենք, միջազգային իրավունքի սկզբունք։ Այս հարցում Սուրեն Սարգսյանը հայկական դիվանագիտությունը տապալված է համարում։ Մենք պարտվողական դիրքերում ենք եւ մեծ հաշվով Լավրովի ասասն այն էր, որ այնպիսի տպավորություն է, թե Արցախը Հայաստանին պետք չէ, ասում է։ Վաշինգտոնն ամեն ինչ արել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը կարգավորվի եւ նրա համար էական տարբերություն չկա, թե ում օգտին կլինի այդ կարգավորումը, քանի որ ԱՄՆ գերնպատակ Ռուսաստանի Դաշնության ազդեցության նվազեցումն է մեր տարածաշրջանում եւ 90-ականներից սկսած աջակցել է հայ-թուրքական, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորմանը կամ կոնֆլիկտի չեզոքացմանը, ասում է զրուցակիցս։ Սուրեն Սուրենյանցը համոզված է, որ ներկա իրավիճակում Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին խոսելն անիմաստ է եւ գուցե նաեւ վտանգավոր։ Հայաստանի ինքնիշխանություն եւ տարածքային ամբողջականություն, Լեռնային Ղարաբաղի հայկականություն ու անվտանգություն, ասում է Սուրենյանցը։ Սա է առավելագույնը, ինչին կարող է ձգտել հայկական դիվանագիտությունը։ Սրփու Հիվանյան, Արցախ լրատվական։